Ezaburi yakienda naibiri Omugorogoki aligeija nkomukindu Kigambo kirungi kusima omukama kuwaisiriza eibara lyawo Waitu rukira byona ekishakyawe bakigambe bwankya nobwe sigabwawe babugambe omukiro Batere omulere nenanga nenanga zigambe Ebikorwa byawe byampa ebyera waitu mukama ebikorwa byawe nibinshemerera ebikorwa byawe byamani bitai waitu mukama ebitekerezo byawe byebye bisho omuntu omurorwa tiya kubimanya omufera tiya kubishobokerwa okwo norwo ababi bamera nkobunyasi nabafaka lebona bakagoshoka baina iyo ekiro ibonero kyonka iwe waitu mukama ulinyakutununta eira iliona waitu mukama ababisha bawe nibaija kuwao abafaka libona baliweremu ompaire amani nkage mbogo wankora amajuta agakyali gaya na yebonera ababisha nibasingwa na yeulirira ababisha bange nibaterwa enkuba omugorogoki aligeija nkomukindo abengeye nkomwerezi gwa Lebanon bakabyarwa omuli nyaruju yomukama nibagoijagira omuli lwensinga ya ruwanga baligenderera kulaba ebiraba bakuzire baikale na magara nobusigazi bwabo omukama abamanyikireo okwo abamugorogoki abarwazi rwange enzira kamogo